Idemo sljedeće poglavlje, a to je poglavlje Babu Mururi Bejne Jedei Musalli. Poglavlje o prolasku ispred klanjača. Hadis salit Ba'del sto 103. hadis. A ne bi Džuhejm ibn Sam Sammi ili Sammeti Ansari radijallahu anhu Kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Od Ebu e, Džuhejma e, e, ili Džahima ibn Simmeta kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Leo ja'lamu maru bejne jedej musalli Mada alihi minal ithm. Kada bi znao onaj koji prolazi ispred klanjača. Mada alihi min Kakav grijeh ima. Lekane en jakife arba'ine hajren lehu hajren lehu min en je murra bejne jedajl musalli. Bolje bi mu, kaže, bilo da stoji 40 nije spomenuto čega, bolje bi bilo da stoji 40, nego što prođe ispred klanjača. Kale Ebu Nadr, ravija, la edri, kale erbaine jaumen, eu šehren, eu senete. Ne znam, je li rekao, kaže, 40 dana ili mjeseci ili godina. Odmah ovdje da naglasimo jednu stvar, a to je da je ovdje u hadisu što je spomenuto, kada bi znao onaj koji prođe ispred klanjača, maza alehi minel ismi, šta je na njemu, koji grijeh ima, ovo minel ismi, koji grijeh, to nije došlo ni Buhari u muslimu ta, ta riječ, minel ismi, te dvije riječi. Pa je tu pogriješio, pogriješio ovdje Maklisi što je to naveo. A to su kazali neki, neki učenjaci poput Sananija, da riječi e, minel ismi nemaju ni u Buhari ni u muslimu. E, također Taberi je to kritikovao, ovaj, pripisivanje to da je to Buharija spomenuo. <clears throat> Znači, nema ta, ta riječ, nije dodata. Čak Ibn Hajar je to spomenuo, gdje? U Bulug Maram, Također nema, znači, to je, prenosili su jedan od drugog. Znači, tu u Buhari muslima nema ovu riječ minalizme. Mada se podrazumije da je riječ o grijehu. Šta je na njemu, znači? Kada bi znao e, onaj koji prolazi iz Petanjača, ovaj, mada alehi, šta je na njemu, šta, koliko je to nije u redu, koliko je to pogrešno, ali nema riječ ism, koliko je to grije. Znači, glavno nema te riječi, ali je značenje isto. Znači, odnosi se na grije, na drugo nego na grije. Dobro. Znači, Hadis govori ovdje, govori o tome e, da osoba, klanjač, kada klanja, da ona stoji da stoji ispred Allaha Đelešanuhu, razgovara sa Allahom Đelešanuhu, upućuje mu dove. A onda u tom stanju, kada prođe ispred njega osoba, e, prekida mu taj munađat, došaptavanje i razgovor sa Allahom u vadetu. I poremeti mu taj vadet. I zbog toga je grijeh i došao ovaj grijeh i zabrana narušavanja namaza klanjača sa prolaskom ispred njega. Do te mjere da je došlo to, znači vidjet ćemo hadise koji govore o tome da se prekida namaz, da mu je batil namaz. on razredaš oko toga. Tri vrste stvorenja koje prođu da se prekida namaz, da je batil namaz. Vidjet ćemo govore učenjaka o tome doći na to inšala. Znači zbog čega toga, znači što klanjač kada klanja, znači on stoji ispred Allah u učenje ono što uči i razgovara sa Allahom Žešanuhu, i dođe osoba i poremeti ga u tome. I time e, ta osoba koja to uradi namjerno, e, namjerno, a zna da je haram, znači ima grih u tome i to velik grih. <clears throat> E, e, ovdje, znači, ovdje znači, govorimo o tome, znači ove ostale naredi pet hadisa koje će doći ovdje, sve govori o tome propisima toga. E, propisima toga i veličini griha i zabrana prolaska ispred klanjača pa ćemo govoriti o tome malo detaljnije, kako došlo ovim hadisima. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na zabranu prolaska ispod klanjača, ali koji je klanjača? Ida lem jekun lehu sutra, kada ispred sebe nema sutri, odnosno PRD. Znači, ako nema PRD, pa prođe ispred njega. Ili, kaže, awal marur bejnehu o bejneha ida kane lehu sutra. Ili kaže, ako ima perdu, ali pređe između perde, odnosno sutre, između njega, ispred tog dijela, da je zabranjeno prolazak ispred klanjača. Sad naravno ovdje se pitanje, dobro, koja je to udaljenost? Ako nema perde, udaljenost je, znači, kao što došlo u drugim hadisma kod muslima, a to je udaljenost, znači, na mjestu gdje osoba padne na seždu i još memerrušat, kako došlo hadisu, još prolaz ovce, znači, to je nekih 15 20 centi dodaš na ono mjesto gdje spada na seždu, još koliko dodaš, znači to je taj, ta zona gdje se ne smije proći ispred klanjača. Ovo je vrlo bitna stvar da se zna, znači da mimo toga, poslije toga, bila perda, ne bila perda, znači dozvoljena priči ispred klanjača. Bilo u mešću, bilo u kući. I pogrešana praksa kod nas što, što, što očevi, majke i dide, nane uče djecu da ne smiju nikako prići ni na 100 km ispred klanjača. Dijete ako prođe tam ispred negdje daleko, poslije ima lekciju i počupavamo uši i tako dalje. A u stvari, misli se samo znači, na, ona, na ono mjesto znači, gdje spadne na seždu još neki 15-20 centi, na taj dio ne smije proći ispred Ovaj, ako ima pjeda. A iza toga znači, nema smetnje da se prođe, Ispred toga znači, nema smetnje da se Uh, ovo se odnosi naravno na koga? Odnosi se na, na odraslu, punoljete, znači punoljete zrele osobe, a na djecu mala, dijete malo da prođe, koje ne razumije te, ne zna te stvari, znači nema smita dijete prođe. Znači, treba dijete proganjati uopće zbog tih stvari. Ili ono je kad ne, da ja njega navikam, od nek zna, nek zna taj propis. Znači, ovaj, e, pogotovo dijete koje zaboravi tačkara, hoda okolo, znači sad na njemu sprovodi taj propis. To je greška, znači, to je pogrešno razumijevanje. Dijete ne ulazi u, tu, to, taj propis uopšte. E, hadis također ukazuje da je, da je obaveza da, e, da onaj koji prolazi ispred klanjača obaveza da se udalji, udalji znači na udaljenosti prođe ispred njega. Zbog ove, znači, ove pri, e, velike prijetnje koje došlo u hadisu. <clears throat> također, kaže hadis ukazuje na to da je preče da klanjač ne klanja na mjestima gdje ljudi prolaze ako već hoćeš da klanjaš, pogotovo u džamijama negdje, znači skloni se od mjesta gdje ljudi prolaze, a ne staneš negdje gdje, baš mora ispred tebe proći. Znači, ta mjesta treba izbjegavati. Zbog toga da ne bi izlagao prvo sebe, svoj namaz, da mu se umanji njegova vrijednost prilikom prolaska, jer ga ometa u tome, i da ne izlaži e, osobu koja će prijeći ispred njega, da ga ne izlaži grijehu. U, hadisu je došlo znači sumnja od ravije koji prenosi da li se ovdje misli na 40 dana, mjeseci ili godina. A u stvari, kao što kaže Abdullah Besam, ispravno ovdje da u stvari nije ciljan ovdje e, broj. Znači, broj uopšte nije ciljan, nego misli se na mubalaga, na, neki pretjeran broj, velik broj nečega Uh, kad se hoće nešto da ukaže na zabranu nečega, kao što je Kur'an, in tastagfir lehum seb'ine mrfe le jagfir lehum. Eh, kada bi eh, munaficima činio istikvar 70 puta, Allah žanu neće oprostiti. Pa je poslanik sam rekao šta? Le, azidi la ezidenne, pa ja ću dodati još preko 70. Pa onda došla zabrana, sad ne smiješ ne, ne nikad, zabrana došla da ne smiješ nikad učiniti istikvar jafrima, odnosno mušicima i munaficima za koji se zna njihov monafikluk. I to što je došlo u ajetu Sabine, to u arapskom jeziku se misli znači na, velik broj, a ne baš 70 ili ovdje 40. <clears throat> Jer imam rivajet od, eh, kod Ibn Mađe i Ibn Hibana, kojem je došlo da kane njekife mi amin. Kaže, bolje bi bilo da stoji stotinu godina Hajre minel hatvete leti hata. bolje bolje nego od koraka, kaže, koji, koji će on preći ispred klanjača. Znači, u, drugom, u drugom imamo 100 godina, a ovdje imamo 40. Ako uzmemo da je godina, mjeseci, tako. Pojenta ovdje znači da je riječ o, nek, o, o, velikom broju, odnosno o težini grijeha, a ne da se, da se uhvati za tu, za, direktno za tu brojku. Jer inače u arabskom jeziku, ovaj, kad se hoće nešto naznačiti, da nešto krupno je veliko, spomenu su ti brojevi. E, ovaj, i e, brojevi i nabranje brojeva u nekim stvarima. Ovaj, kao što kaže, recimo, poslanik sam salem, dato mi je pet stvari, nije dato drugim vjerovjesnicima. Poslanicima. A onda ima ovom drugim širijeskim argumentima da nije samo pet stvari, da ima još. Da ima još desetak stvari kojima on izdvojeno ostali, na odnosno ostali vjerovjesnici. Kako onda razumijete to što došlo pet stvari? Znači, to je, dato vam pet stvari, znači sad što ovdje spominjem. Znači, a ima i drugih stvari. Znači, ne misli se da je samo tih pet stvari. Pa onda ovaj, dozvoljeno je ovaj, dozvoljeno da, da se, dozvoljeno da se ubiju životinje u haremu, ovaj, ovaj, i u haremu i van harema, da se ubiju sljedeće životinje, pa nabrane životinje. Što znači, i nabrana tamo pet životinja. Što znači, mimo tih pet nije dozvoljeno. A ova došlo u drugim hadisma da, u stvari došlo u drugim rivajatima da ima još dvije, tri, četiri životinje, još više napije. Tako znači da kad dođu određeni brojevi tu, kao, i kao što smo govorili tako, osoba koja o, klanja u džematu namaze vrijedan koliko 25 deređa. 27 deređa ili 27 džuzeva, dijelova. Čekaj, 25 ili 27? E sad da se uhvatimo za to i jel 25, 27 i tako dalje. Znači ovdje broj je simboličan. Znači, dat, znači vel, ima veći stepen veći stepen, a ne da se uzme striktno za ta broj. Ovdje govorim znači, da imamo mnoštvo tih šarijskih tekstova gdje su da neke stvari rečeno da su određene brojem, a u stvari poslije ispostavlja da u stvari taj broj sam po sebi nije ciljan, nego govori o mnoštvu, o velikom broju. Dobro. <clears throat> Izuzetak ovog propisa zabrane prolaska ispred klanjača, kao što navodi temi mnogi drugi učenjaci, je prolazak ispred klanjača koji klanjaju u, u haremu u Mekke. Uh, posebno govori u Meki, ne, ne u haremu u Medini i u Kucu, nego u Meki. Zašto u Meki? Zato što tamo imamo ljudi koji tavafi. Ljudi koji tavafi, koji sviče obično velike gužve, ogromne su gužve u Meki. Čak za Ramazan u Meki bude veća gužva nego za hađu. Bude slična gužva u haremu, u Mešćidu, u Meki, kao što bude za vrijeme hađa. Ogroman broj ljudi dolazi. Zašto dolazi za vrijeme, za Ramazana? Zato što je vrijednost umri, umra objavljena u, za vrijeme Ramazana je, ima nagradu čega? Na, šta? Ja. Dobro, znači kaže izuzeta, kaže Ibn Temija da u sallamu salli fi mešćid va nasu je tu fune mamehu lem, lem jekreh. Savan nar min emamihi ređulun au etun. Kaže osoba koja klanja u mešćidu, misli su harem u A ljudi kaže je tu fune emamehu. A ljudi čini tavaf ispred njega. Lem nije mekruh. Znači, nije njima mekruh da prelazi njega. Ne samo nekad nije haram, nego nije mekruh. Svejedno kad prošli njega muško ili žensko. A obično tu prelazi, i muško i žensko. I ako prolazi žensko, onda bi ti trebao nju spriječiti ženu, a da bi spriječio moraš je dirniti. Ili onda oči klanjati, potrebi se namaz klanjati, gužva bude i žena stoji pred tebe klanja. Klanjaš uz nju. I onda se a, ovaj, policija tam slomi da razvoji muškarce i ženske, ali to ne može, to, to, su velike gužve i tu nema se vremena za te stvari. Pokušava se tu da se malo razvoji, da ima mjesto za žene, ima mjesto za muškarce. A onda kad razvojiš muškarce od žena, napraviš i tu problem. Što? Pa izgubi se žena i muško. Ona žena došla na njega tri čiste, na nju sve, sve isto, ne izgrade i harem, sve isto. Svi stubovi isti. Izgubi se. I valjda dok on nađe svoju ženu, onda njega nađe, to je, to je znači kud ne znaju arapski jezik, do koga pitaju, znači poremeti sve živo. Znači. Kao što se desi na hađu, tako da se ljudi izgube. Znači, odu u prije, prije obavljanja obreda hađa, pošto došli svakako u harem da klanjaju i Tavafi i hoda i izgubi se čovjek. Dešavalo se to onaj, znači, često. <laughs> Pogotovo iz Bosne, znači. Čovjek došao na hađi i, ovaj, i sretniješ ga, prođu 3-4 dana obrijeda hađa, sretniješ neku božnu didu. I kad on čuje neko priča bosanske, ono kaže, <laughs> rodio sam se sad, <laughs> kaže. Tri dana sam napatio hodu, izgubio sam. Pobdalio ga. Kogo šta pitaš, novo sam ona, onda na sebi ima gdje mu je, niko živ ne zna. Kaže, ovo da nisam pojel, kaže. Kogo pitaš, niko živ ne zna gdje je to, ni koji hotel, ni koji, koja država, koja nacija, niko ništa. A nije samo to problem. Prošli ga obredi je hađabalan, došao na hađ. Prošao Arefat. Gdje bio, nema pojma gdje sam bio. Hodao tam, hodao vam. A tako, izgubi se. Ja. Zbog tih gužva. A? Bate Još da nikad nije obavio. Kako da? <laughs> Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam